A zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je omogućio se ponovo družimo i da nastavimo govoriti o Allahu tebareke wa ta'ala savršenim osobinama. Večeras, draga braćo i cijene sestre, govorit ćemo o jednoj velikoj Allahove tebareke u osobini kojom se on subhanu wa opisao, koji je spomenuo u svojoj plemenitoj knjizi, a isto tako je spomenuto hadisma poslanika sallallahu alihi wasallam. Osobina kao što je već najavljeno, vidimo znači da se radi o osobini ljubavi e, kojom se Allah subhanu wa opisao. Međutim, ovo večerašnje predavanje je jako bitno. Zbog čega? Zbog toga što nam e, je na pragu e, mjesec Ramazan, koji dolazi, a svi mi želimo da steknemo, odnosno da se približimo i umilimo Allahu te bareke kroz ibadete, kroz post i sve ono e, sa čim se može čovjek približiti Allahu subhanahu wa kako bi stekao Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav zaista je to cilj svakog pojedinca bilo da se radi muškarcu, muškarcu ili ženi da znači zadobije Allahu te bareke ljubava. ljubav vidjet ćemo koga Allah subhanahu wa zavoli on je znači subhanahu wa ta'ala s takvim robom i zadovoljan. A s kim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan? Naravno da takvog roba očekuje velika nagrada, a to je ulazak u džennet. Zato e, budite pažljivi večeras po pitanju ove teme kako bi je shvatili onako kako su shvatile prve generacije muslimana od poslanika sallahu alihi veseleme, zatim ashaba, tabina i svih oni koji su islijedili na dobru i koji će slijediti znači do, sudnjega dana. E, mi smo već kazali da u našim predavanjima spominjemo svojstva, odnosno onako kako je pobrojao Ibn u svom poznatom dijelu Akidatu Vasitije. Tako da večeras sa isto tako svojstvo ljubavi, e, navodimo onako kako je napravio redoslijed Ibn Taymije u svom dijelu, spominjući, naravno znači dokazujući to kuranskim ajetima i sa komentarom poznati, poznati učenjaka. Prije svega Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekare u 195. ajetu kaže وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah subhanahu wa ta'ala ovdje govori i kazuje i dobro činite, odnosno dobročinstvo činite, Allah zaista voli one koji dobra djela čine. Pogledajte, znači Allah subhanahu wa ta'ala ovdje naređuje ahsinu i dobro činite i zaista Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji dobro, dobro čine. I vidimo da šehul Islam Ibn Tejmije nakon što je spomenuo i naveo znači dokaze koji kojim utvrđujemo, utvrđujemo i potvrđujemo svojstvo Allaha te Kvetala poput znači svojstva htjenja i volje odnosno želje u prošlim predavanjima koje smo navodili nakon toga odmah znači potvrđuje i utvrđuje Allahu te Kvetala osobinu onu koju on subhanahu wa taala spomenuo u svojoj pametnoj knjizi a to je svojstvo svojstvo ljubavi Međutim učenjaci kažu da je ovim, znači, Ibn Tajmir rahimehullah, znači, odgovorio ili je postavio jasan odgovor svima onima koji smatraju da je svojstvo ljubavi i svojstvo, znači, volje kojima se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, koji tvrde, znači, e, znači da su jedno te isto. Znači ovaj ajet i ovaj redoslijed i potvrđivanje znači ovih pojedinačnih osobina kako im Taymije e, naveo i spominje je znači jasan odgovor svima onima koji su poistovjetili odnosno učinili istom osobinom, osobinom znači osobinu volje i osobinu ljubavi nisu napravili razliku između njih. A tu spadaju sve muatile. A muatile smo kazali da su to kategorije skupine oni koji negiraju Allahu te bareke savršene osobine od koji naravno znači prije svega se misli na džehmije, mu'tezile, šarije i sve oni koji znači slijede, u tome. Zašto? Jer upravo su oni ti koji su negirali znači Allahu te bare svojstvo istinske i prave ljubavi. Znači oni su negirali, odnosno neki od njih su e, protumačili na svojstven način, nisu potvrdili onako kako, kako je Allah te bare potvrdio potvrdio svoje plemenitoj knjizi. Niti Znači prave razliku između Allahove subhanahu wa ta'ala osobine, znači savršene osobine volje i savršene osobine ljubavi. Tako da kažu da su ove dvije osobine tako znači usko vezane jedna za drugu, pa čak znači prelaze i više govori o tome da su jedna ista, jedna te ista osobina. Kako? Pa kažu sve što Allah te barek vetala hoće i želi to u isto vrijeme i voli. Pogledajte znači koliko opasna ova rečenica. Sve što Allah te barek vetala hoće i želi to u isto vrijeme i voli. A mi smo znači u prošlim predavanjima znači koja smo navodili, odnosno spominjali osobine Allah te barek vetala ukazali, znači pojasnili ovu meselu detaljno. Kako? Kazali smo da Allah te barek vetala nekada nešto želi. Znači želi ali to on te bareke otala nikako, nikako znači ne voli. Poput čega? Poput nevjerstva, poput znači griješenja, licemjerstva i slično. A nekad Allah subhanahu wa ta'ala želi nešto. A u isto vrijeme to Allah subhanahu wa ta'ala i voli. Znači kada nešto želi, to se desi, ali e, u istom znači, trenutku to on subhanahu wa ta'ala voli. Poput vjerovanja, poput imana, poput dobročinstva, pokornosti Allahu te bareke ta'ala. I znači ovu Allahu te bareke ta'ala volju prošli put smo spominjali da se dijeli na kosmičku, univerzalnu volju i druga šerijaska volja. Znači kosmička volja je univerzalna Allahu te bareke ta'ala volja koja obuhvata i dobro i zlo koje se dešava. I sve što se dešava, dešava se Allahom voljom, znači i željom da se to desi. Međutim, šarijaska volja je ona volja što se dešava, u stvari su stvari koje se dešavaju, koje Allah te bareke otara voli i sa kojima je zadovoljan, a to su znači pokornost, iman i dobročinstvo. <clears throat> Kao što vidimo, znači ovdje u subhanahu wa ta'ala na početku kaže ahsinu i dobro činite, što znači dobročinstvo činite, odnosno ovdje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje vjernicima da čini dobročinstvo, što znači ili ima značenje kako učinjaci kažu da upotpuniš dijelo koje činiš. Znači kada činiš neko djelo, određeno djelo, da ga uradiš na najljepši način. Da se posvjetiš tome maksimalno. Tako kada radiš bilo kako dobročinstvo, bilo kako dobro djelo, da ga uradi znači na način koji je najljepši, koji je najljepši. Zbog čega? Jer se odnosi ovdje znači na e, ihsan, dobročinstvo koje je najveći stepen najveći stepen pokornosti Allahu te barke vetala Jer nagrada za takvo dobročinstvo jeste da Allah subhanahu taala kaže: "Inna Allaha yuhibbul muhsinin." Zaista Allah Đelešanu voli takve dobročinitelje. Voli one koji se trude, koji se natječu, koji su dobročinitelji i kada rade to djelo, rade ga na najljepši način. Znači potpune svoje djelo onako kako on te bare kvetara zadovoljan. Jer rezultat ovog dobročinstva, dragi brate i cijenja sestro, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala voli tog dobročinitelja. Zato se čovjek, insan treba da trudi, da se natječe, da se posvijeti tome da bi stekao Allahu tebareke, tebareke ve ta'ala ljubav. Ono što treba da znamo da nekada ovo dobročinstvo, ihsan, može znači da se odnosi na stvari koje su vađib, a nekada na stvari koje su mustahab, koje su pohvalne. Znači nekada dobročinstvo kada radiš neko djelo, ono je vađib, obaveza, moraš to da radiš. I ako radiš, naravno, radiš što se odazvo naredbi Allaha te i kvetala, a s druge strane, isto tako radiš, a to djelo prouzrokuje da te Allah te zavoli. Što je naš cilj. Znači svakog pojedinca na dunjalku. S druge strane, nekada su znači neka djela određena, e, mustahab, dobra i pohvala, znači da se radi. Ali nekada, dragi brate i cijena sestru znači ove vrste i badeta, e, dobročinstvo obuhvata znači i badete robovanje Allahu te bareke vetala. A nekada ovo dobročinstvo se odnosi e, na dobročinstvo prema stvorenjima. Znači imamo nekada dobročinstvo koje činimo, činimo znači u robovanju Allaha te barek vetala u ibadetima kojima se približavamo Allahu subhanu wa ta'ala, a u isto vrijeme su razvoj nared, a s druge strane znači imamo nekada dobročinstvo prema stvorenjima. I najljepše i najbolje ovo dobročinstvo el ihsan je pojasnio poslanik sallallahu alihi veseleme kada ga je upitao Melek Džibril, znači po pitanju šta je to el ihsan. Pa je poslanik sallallahu alihi veseleme kazao dobročinstvo je da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vidiš. A iako ti njega ne vidiš, zaista on te barek ve tebe, tebe vidi. I znači ovo kažemo da je najveći stupanj, znači najveći stepen imana koji obuhvata da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala iz straha, iz nade, iz ljubavi, znači prema Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala. E, zatim ovo dobročinstvo, ihsan, E, koji Allah te bareke voli i koji naređuje da se dobro čini, isto tako obuhvata i provođenja Allahovog te bare Šarijata Kada znači mi imamo mogućnost da kaznimo bludnika za blud ili kradljica za neku određenu krađu, mi u tom trenutku činimo dobročinstvo. Činimo dobročinstvo jer je Allah te bareke naredio, a s druge strane činimo dobročinstvo i prema osobi koja je to počinila, jer sprovodimo Allah te bareke zakon, Šarijat propise nad njim a onaj nad kim se sprovedu Allahovi propisi, na šarijet to je kefaret, znači za njegovo učinjeno, učinjeno, znači djelo odnosno prekršaj koji je učinio, što znači da je dobročinstvo, to što smo se odazvali Allahovoj naredbi, što izvršao njegove propise, s druge strane i dobročinstvo prema znači takvom, takvom čovjeku. Zatim ovo dobročinstvo obuhvata e, isto tako kupopradaju brak i sve druge stvari, sve što su vezani šarijanski propisi. U svim tim stvarima postoji dobročinstvo. I Allah te barek vetala nam naređuje da to činimo i kada to činimo, znači da činimo na najljepši način, na način sa kojim je on te bareke, te bareke vetala zadovoljan. Zatim dobročinstvo prema ljudima koje Allah te bareke vetala traži od nas, naređuje nam, obuhvata e, da smo na usluzi ljudima, da im činimo dobro u svakom pogledu, Isto tako pod ovo spada, dragi brati, i cina sestro, da su drugi, znači mir naših jezika, naših ruku, da ih ne vrijeđamo, da ne dižemo ruku, znači u situacijama u kojima nije potrebno, u kojima je zabranjeno, u kojima se traži, znači kada su situacije drugačije, osim naravno kada je u pitanju borba i kada je druga stvar, znači nama naređena, to je borba kada čovjek diže svoju ruku, svoju sablju, znači pušku ili slično, kada se brani. Međutim ovdje, znači u ovakvim situacijama, dobročinstvo je da su drugi mirni od tvojih ruku i tvoj jezika i naravno vrhunac svega toga je dragi brate koju mogućnosti koje je znači zaista e, ko želi da se Allahu te barek umili da udjeli sadaku jeste da susretne svoga brata e, svoju sestru, svoga komšiju e, gdje god da se pojavi da se pojavi nasmijanog i vedrog lica Znači, zaista je to veliki uspjeh koju mogućnosti, koje je stekao tu osobinu, da bude vedrog nasmijanog lica prilikom, znači, susreta, susreta sa nekim. Zatim svaki naš postupak koji mi činimo, dragi brate i cijena sestro, treba da se poprati sa iskrenošću, da budemo iskreni, da smo znači u lijepom ophođenju prema drugima, da saburamo u tim trenucima na svim vidovima poteškoća. Isto tako obuhvata davanje prava svakom onome kome pravo pripada. I sve ovo, dragi brati i cijena sestro se ubraja u dobročinstvo, u dobročinstvo prema drugima. Što naravno ukazuje s druge strane, odnosno potvrđuje suprotnu stranu, da svaka vrsta prevari, pronevjeri, laž, sve to narušava ovo dobročinstvo koje tjela te barek i traži. A subhanala koliko danas ima takvih situacija u našem džematu da mi, znači isti koji kažemo slijedimo Kur'an i sunet poslanika sallallahu alihi veseleme, doživljavamo da nas naši, naši kada kažem naši, naša braća i sestre prevare, iznevjere, da kada obećaju da, e, da, e, da pronevjere, kada se dogovorimo da iznevjere, da ne dođu, znači sve osobine one koje su osobine ljudi koji nisu istinski pravi vjernici, e, zaista primjećujemo da se nalaze kod, kod nas u našim safovima, a molim Allah subhanahu wa ta'ala da da očisti naše safove od odnosno znači naše osobine da učini osobinama kojima on te bare kvetala zadovoljen. Zatim ono što treba da radimo i da činimo jeste dragi brati i cijena sesto se natječemo da e, činimo dobročinstvo u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala a isto tako dobročinstvo prema drugima prema Allahu i te bare kvetala stvorenjima. Nakon toga e, Ibn Taymije rahimahullah navodi ajet drugi kojim dokazuje znači e, svojstvo Allahove te bareke ljubavi, pa kaže va aqsitu inna Allahe yuhibbul moksitin i budite pravedni. Allah Đelešanu kaže, a Allah zaista pravedne voli. Znači ovaj ajet e, Allah Đelešanu spominje u suru Huđurat u devetom ajetu gdje traži znači da budemo pravedni. Ovo je akusitu i budite pravedni je naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala svakom vjerniku da bude pravedan. Znači da bude pravičan u čemu? U svim našim međusobnim postupcima. Kao i kada su pitaj naši najdraži, najmiliji, znači naša familija, bilo da se radi onim koji su nam, znači familija koja je bliža, ona koja je dalja, ili kada dajemo sud o nekome. Pazite dobro, znači danas mnogo puta se desi da mi dajemo sudove, da donosimo sudove, da dajemo ocjenu, upitate kakav je on, šta misliš o njemu, na čemu je, kakvog je menheđa, kakav je ovaj, kakva je ona. Znači, puno puta smo iskušani da kažemo. Zato Allah te barek na puno mjesta traži pravednost. Vako si tu i budite pravedni. Budi pravedan kad daješ tu ocjenu. Budi pravedan. Znači, da kad kažeš nešto da zaista to što tvrdiš da je zaista tako. Jer Allah Đelešanu voli pravedni. S druge strane, Allah Đelešanu ne voli one nepravedne, zulumčare. A svaki vi, znači, e, jedan od vido, e, vida zuluma prema drugima jeste da govoriš i ocjenješ neke druge, znači, onako kako ne dolikuje. Što ne priliči, što brat nije, znači, u takvom svojstvu, takvom opisu, ili, znači, suprotno sestra. Jezici su jako bitni, znači prvo smo kazali da iz onoga ahsinu i dobročinstvo činite da drugi budu mirni od tvog jezika i tvoju ruku. Ovdje Allah što kaže aksitu i budite pravedni u čemu? Znači i u onim trenucima kada si u situaciji da daš sudo nekome, da presudiš nečiju korist, kada te upitaju šta misliš da kažeš zaista sa dokazima. Ne ja mislim, čuo sam, prepričava se, rekao ovaj fulan, rekao onaj. Pazi, dragi brate i cijena sestro, za ove stvari, zato sedmenici ehli sunneta, zaista pravi istinski sedmenici ehli sunneta, oni imaju odlike, kojima se odlikuju na drugim stvorenjima, drugim džematima, drugim grupama, što su pravični, znači pravedni kada donose ocjenu. I kada donesu ocjenu, spomenu, dragi brate i cijena sestro, one lijepe osobine koje krase tog insana, tu grupu, taj džemat, skupinu, s druge strane nakon toga spomenu osobine po kojima znači nisu znači dobri po osobine koje treba koriti, osobine koje treba popraviti i naravno da na kraju svega toga da lijek. Ako nemaš lijeka šuti, nemoj puno pričati Nemoj puno pričati Znači od tebe se traži da budeš, da budeš pravedan u svemu. E, riječ sama u aksitu ima znači od riječi el qist, značenje što znači pravičnost ili pravda. A suprotno ovoj riječi imamo sličnu riječ, kasit, što ima značenje kada se odnosi na čovjeka da je tiranin, zulumčar, onaj koji prelazi granice i slično. Jedne je prilike, pogledajte, Hadžađ ibn Jusuf je upitao skupinu koja je bila pred njim, pa je upitao ka šta misli to meni? Želeći da čuje odgovor što oni misle o njemu, vi znate kakav je znači on bio kao namjesnik da je znači, nanosio nepravdu, zulum činio prema, prema podanicima, da je svašta činio od, od nereda. Međutim, on je htio čuje te prema kojima se tako obhodio, šta misli o njemu? Pa jedan čovjek kazao u tom trenutku, kaže, ente emirun kasit. Zaista si ti, kaže, poglavar ili vođa kasit. Opisao ga ovom riječu, kasit. Pa je, pogledajte, pa je on znači u tom trenutku upitao oni koji su oko njega, znači koji su, blizu, koji su mu bliski, kaže šta ovaj čovjek misli pod ovom riječi? kasit. Što on misli po tom riječi? Pošto ima, znači, može se dvojako razumjeti. Pa su prisutni kazali, on te pohvaljuje. Znači, tom osobinom. Pohvaljujete, cijenite, smatra da si pravedan. Međutim, pogledajte, Hadžač kaže ne. Zaista kaže mislim i smatram da me on kudi ovim riječima. Kad zar niste čuli riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, znači u suri džin 15. ajet, وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا pa Allah ovdje kaže, a oni koji su nepravični, nepravedni, kaj bit će za džehenema drvo, ili drvijeće za džehenema, odnosno gorivo za džehenem. On je shvatio i razumio, znači, namjeru ovog čovjeka koji ga je opisao tako. Međutim, okolo, ljudi koji su ga okruživali, koji su bili uz njega, nisu razumjeli, nisu napravili razliku. Dok je on poznao arapski jezik, znači super. Tako da kada bi, znači ispravno, da je htio onaj da ga pohvali, da kaže ti pravedan, dobar vođa, znači namjesnik, naš emir, trebao je da kaže ente emiru, znači el muqsit, pravedni. Međutim, on je kazao, znači ente emirul qasit, istazni vladar, namjesnik, zulumčar, pa je hađa što shvatio da drugi nisu znači, napravili razliku, razliku između toga. Zato mi, draga braće i cijene sestre, znamo da svaki pojedinac kojim i ole znači pametan, voli pravdu. Voli pravdu, mrzi, znači ne voli nepravdu. Bori se protiv nepravde. Jer ova pravda u biti je, znači, draga svim stvorenjima. ono tome Allah Tebara Kevetala ukazuje da voli pravedne. Kao što ukazuje da ne voli zulumčare, odnosno one koji čine nepravdu. Imam u hadisu kuciju koji je svima vama dobro poznato od Ebu Zara radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi i vseleme kazao prenoseći znači riječ Allaha subhanahu wa taala gdje kaže o moji robovi ja sam sebi nasilje zabranio, a zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedni drugima nasilje činiti. Ovaj hadis je vjerodostojan jer ga bilježi imam, ima muslim u svom sahihu. Zatim Allah Đelešanu u suri Fusilet uh, u 46. majetu kaže وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Zaista Allah subhanahu wa ta'ala ne čini nepravdu prema svojim robovima. Odnosno, Allah te bare kada nije nepravedan prema svojim robovima. Ne nanosi nepravdu. Allah te barek je pravedan. To traži od nas. On voli znači one koji su pravedni. Jer ova pravičnost, pravda o kojoj mi govorimo, se također ogleda u odnosu na Allah te barek otala. znači prema Allah, Kako? U onim trenucima, dragi brati i cina sestro, kad Allah subhanahu wa ta'ala obaspe znači, sa raznim dobrotama, e, sa raznim blagodatima, od tvoje pravičnosti, jest da bude zahvalan, da zahvališ Allahu subhanahu wa ta'ala tome, da čini šukr, kada te Allah subhanahu ta'ala pojasni istinu u Kur'anu i sunnetu, kada dođe ta istina do tebe, o tvoje pravičnosti, je da slijediš tu istinu. Na to prihvatiš, radiš po tome. Isto tako, znači, kada te Allah subhanahu wa ta'ala ukaže neke zabrane, da ih je zabranio od tvoje pravičnosti da se kloniš toga. To je znači ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da budemo pravedni u svemu i od ove pravičnosti znači naše koju Ola te tala traži od nas jeste da prihvatamo istinu da se zabrana da se zabrana klonimo zatim isto tako pravednost o kojoj govorimo koju Allah Đelešanu traži od nas i koju voli odnosno voli one koji imaju tu osobinu jeste dragi brate znači da se ona e, ogleda u odnosu na stvorenja kako kao što svaki od nas voli, da se drugi obhode prema nama na najljepši način, također treba se trudimo se mi obhodimo prema drugima na najljepši, najljepši način. Pogledajte hadis poslanika sa Seleme koji nam znači e, prenosi Abdullah ibn Amr ibn As radi Allahnu, da je poslanik sallallahu alejhi ve kazao, a hadis bilježi Buharija i Muslim. Kaže ko voli da bude sačuvan od vatre, i da uđe u džennet. A imali subhana danas nekoga da ne želi da bude sačuvan džehennema i s druge strane ima li neko da ne želi da uđe u džennet. A evo od sutra koboda znači od ponedjeljka vrata dženeta se otvaraju, vrata džehennema se zatvaraju. Svi mi to želimo. Da budemo sačuvani vatri dragi brate i cijena sestra da budemo dženetlija, da uđemo u džennet. Međutim pogledajte, kaže poslanik ko voli da bude sačuvan od vatrije i da uđe u džennet neka ga zadesi njegova smrt. Znači neka ga zadesi njegova smrt a da on u tom trenutku vjeruje u Allaha te bareke i sunji dan. I pogledajte treću osobinu hadisu i da radi ljudima ono što voli da ljudi rade njemu. Allahu ekber. Od dobročinstva da se obhodiš prema drugima na način kako ti voliš da se drugi obhode, obhode prema tebe. Tako, dragi brate i cina sestro. Svaki od nas je u situaciji, svi smo mi izloženi znači našim e, druženjima, dolascima, sastancima, odlascima, preko znači čata, preko ovog, preko onog, treba da gledamo, treba da se trudimo kada poželimo da imamo neki vid obhođenja s ljudima u bilo kakvom znači pogledu, treba da pomislimo u tom trenutku da li bi mi volili da se drugi obhode prema nama onako kako smo mi nanijetili da se obhodimo prema tim dotičnim osobama. Ako vidimo da su mi zadovoljni, da se drugi na takav način obhode prema, nama, mi ćemo to raditi, alhamdulillah, nastavit ćemo to da radimo. Međutim, ako budemo u tom trenutku svjesni da ne želimo da drugi na takav način se obhode prema nama, tu ćemo stati, to ćemo ostaviti, nećemo raditi tako. Zašto? Zato što ne želimo se drugi, e, da, da drugi obhode se prema nama na takav, način. Također, znači, pod ovu e, pravednost potpada i pravednost u prema našoj djeci posebno ako ima više djece, da bude pravedan prema djeci, u svojoj poroci ili prema poroci, također u nasljednom pravu, pa čak treba da budemo pravedni prema sami e, sebi. Kako, na koji način? Tako što nećeš se opteretiti, kao što mnogi radi, odnosno dešava se to u našem da se ljudi preoptereti onim što nisu u stanju podnijeti tako da čovjek se ne opterećuje, da vidi zaista znači e, kakav je, koliko može podnijeti, da toliko koliko može podnijeti, znači izdrži i da radi i da radi na tome. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna Allahe yuhibbul Zaista Allah Đelešanu volite e, pravedne koji znači su okičeni i koji imaju osobinu pravde pri sebi. Jer ova Allahova te bareke wa ta'ala ljubav prema njima obećava, znači daje veliku nadu i rezultira na kraj da će Allah subhanahu wa ta'ala takve nagraditi za njihova učenja djela, za njihov trud koji su uložili, napor, jer Allah te barek wa kada nekoga voli, znači da je s on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, a kada je Allah subhanahu wa ta'ala sa određenom osobom zadovoljan, to znači da će ga uvesti, da će ga uvesti u dženete. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji on te barek wa ta'ala voli, sa kojima je zadovoljan i da nas uvede inša u dženet. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem majetu kaže فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين Zatim Allah Đelšanu kaže sve dok se oni ovo je dio ajeta, znači u suri Teube, sedmom ajetu, e, sve dok se oni ugovora budu pridržavali. Kaže, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli mu tekije, pobožni, prave, iskrene Allahove te bareke vetala robove. Allah Đelšana kraj znači završava, ovdje on voli mu tekiješ. Ovdje Allah Đelšanu traži, فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَسْتَقِيمُ لَهُمْ Sve dok se oni budu ugovora čusto pridržavali i vi također se ugovora pridržavati. Šta znači to? Ovaj ajet ukazuje, znači, sve dok se mušici budu pridržavali ugovora koje ste potpisali i sklopili i ne budu ga narušavali, ne budu ga narušavali, vi se, kaže, pridržavajte i nemojte i napadati, odnosno ne borite se protiv njih. Inna Allahe yuhibbul muttaqin. Zaista Allah Đelešanu voli bogobojazne, voli znači pobožne. Jer je ovo velika nagrada Allaha te onima koji budu imali kod sebe ove osobine se prižavaju ugovora. Jer to ujedno i naredba od Allaha te bareke s druge strane to je djelo osobina bogobojazni kada znači imaju ugovor, kada imaju ugovor sa nekim on se znači dosljedno toga drže. Ispoštuju taj ugovor do kraja osim ako druga strana znači e, ne ispoštuje prekine i slično kao što se mi navodi pošto je ajet vezan za, za muštike i u sklapanju ugovora s njima znači e, pravi tri kategorije tri kategorije e, neprijatelja sa kojima mi potpisujemo ugovore znači u bilo da se radi o borbi ili ne Prva kategorija, oni koji znamo sigurno, znači poput ovog ajta, sve dok se budu pridržavali, znamo znači da se oni pridržavaju toga kada daju obećanje, kada daju ugovor oko toga, ne smiješ ih dirati, ne smiješ ih napadati, moraš poštovati cijent taj ugovor koji si napisao. Jer Allah Đelešanu voli one koji se toga pridržavaju. S druge strane imamo one koji prekriše taj ugovor, naravno tada više ugovor ne postoji, između nas i njih, onda je borba dozvoljena. I treća vrsta, kaže, one, e, oni sa kojima potpišeš ugovor, potpišeš ugovor, ali strahuješ i osjećaš da će oni to pronevjeriti, da će oni to znači prekršiti. Tako da ih možeš obzaniti odmah da ostupaš od toga i naravno nakon toga možeš voditi borbu protiv njih. Ali šta znači s druge strane? Znači, ako osjećaš da će oni iznevjeriti, da će pronevjeriti taj ugovor, ne smiješ ih napadati sve dok im ne obzaniš da si raskinuo znači taj ugovor, ugovor o svima. Pogledajte znači koliko islam gleda, gleda na te detalje i te stvari, da je ovo zaista savršena vjera, vjera koja dolazi od Allaha te bareke pa nikom znači ne čini nepravdu, niti nasije pa čak ni onim otvorenim neprijateljima koji žele znači da unište, da unište islam i njegove njegove sljedbenike. Zatim ovo je pokazatelj isto tako da onaj koji se bude pridržavao za ugovore da je to djelo znači kako smo kazali od mutekija bogobojazni koji Allah te bareke te bareke voli. Zatim Allah Đelešanu u sljedećem ajetu koji isto tako dokazuje svojstva e, svojstvo Allahove te bareke vetala ljubav u suri Al-Bekare drugi ajet Inna Allahe yuhibbu tawabine Pogledajte, zaista Allah subhanahu wa ta'ala voli koji se često kaju i voli one koji se mnogo čisti. Znači ovdje su spomenute dvije kategorije, dvije kategorije ljudi koje Allah te bareke voli zbog osobina koje imaju, koje imaju kod sebe. Prije svega, abin koji su spomenuti u ajetu, znači oni koji se mnogo kaju. A sama riječ ova teuba koja je nama znači, poznata u jeziku ima značenje povratak, odnosno ima značenje u šarijaskoj terminologiji kada se znači e, u šarijatu smatra da ima značenje povratak od griješenja ili ostavljanje grijeha znači da ostaviš grijeh da se povratiš od grijeha to kada se odnosi na stvorenje međutim e, sa e, tawab je jedno od lijepi Allahovi Tebare Kvetala imena znači kojima se on Subhanahu Wa Ta'ala opisao tako kada se odnosi na čovjeka može se čovjek opisati znači ovom riječju tawab a isto tako se može opisati Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, kako smo kazali, velika razlika postoji i ogromna razlika postoji između osobine kojom se opisuje stvorenje i osobine kojom se opisao stvoritelj, stvoritelj stvorenja. Jer sama ova teuba pokajanje roba stvorenja ima značenje povratak roba stvoritelju. Da se vratiš i povrati svom gospodaru koji te je stvorio. Ili ima drugo značenje povratka, povratak roba E, iz, e, znači, e, povratak krova pokornosti nakon učinjene nepokornosti. Pogledajte, znači čovjek nekada čini nepokornost. Pa sama, sami ovaj opis, ovo svojstvo jeste da čovjek ostavi to, da ostavi nepokornost i da se vrati pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, dok kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala ima dva značenja i pogledajte ta značenja, znači samo ime e, Allaha subhanahu wa ta'ala da je on taj subhanahu wa ta'ala koji nadahne znači roba nadahne ili da, dadne mu znači u srcu da osjeti želju e, za činjenjem teube Na, znači da mu teufik od Allaha te barek da mu uspjeh nadahne ga da zatraži pokajanje da učini pokajanje Allahu te barek i s druge strane ima značenje da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji mnogo prašta da usmjerava svoju milost prema kome prema svakom onome koji se pokaje spusti svoju dobrotu svoju blagodat na roba u svakom onom trenutku kada se rob iskreno pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala, kada odluči da ostavi grijeh i čvrsto znači zaista odluči da se vrati, da bude pokoran Allahu te bareke wa Zato kažemo da ovo večerašnje svojstvo, svojstvo ljubavi, zaista nam je potrebno prije nego što prije nego što uđemo u mjesec Ramazan. Da vidimo znači koga Allah te bareke wa voli, sa kim je zadovoljan, da budemo od onih koji će se natjecati u ovom velikom, znači u bareć mjesecu, da zaista steknemo Allahu te barek vetara ljubav koja je znači zaista cilj svakog svakog roba kako smo, kako smo kazali. Pošto već govorimo znači ovdje da lađe Lešanu voli one koji se mnogo znači kaju, koji se često kaju i da voli one koji se mnogo čiste, spomenut ćemo i uslove za ispravnost teube jer se bliži mjesec Ramazan. Čovjek treba da ga dočeka, znači sa iskreno teubom. I svi ste čitali, imate mogućnost i da slušate predavanja, a i da čitate znači razne, e, e, razne tekstove na temu kako dočekati Ramazan, odnosno kako ući u mjesec, u mjesec Ramazan. Tako da ova teuba e, kogod priča znači, o dočeku Ramazana spominje teubu, da čovjek se iskreno pokaje, vrati Allahu te barek da, da, da sam donese odluku da uđe u mjesec, da pokuša da bude bolji, da nakon mjeseca Ramazana zaista izađe iz te medrese, iz te škole puno znači, bolji nego što je ušao, nego što je ušao u mjesec Ramazan. Ova teoba, draga braća, ima svoje znači, uvjete i svoje šrte da bila kabul kod Allah da je bila prihvaćena, da je bila primjena kod Allah te barek Prije svega iskrenost da čovjek to učini iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, što obuhvata da on kada radi i čini tu teubu, kada traži e, oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, da traži to iz straha od njegove kazne, a zatim iz priželjkivanja njegove velike nagrade koji obeća onima koji se pokaju i vrate i povjeruju znači Allaha subhanahu wa ta'ala i počnu raditi dobra djela nakon toga da to očekuje i šekuje da Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala zatim kajanje za učinjeni grijeh a to se ogleda, dragi brati i cina, da osjetiš i da osjećaš u sebi, da imaš taj osjećaj, kao da kažeš kamo sreće to nikada nisam uradio. Znači, toliko teško pada da priželjpiješ kamo sreće to nikada nisu radio, smatrajući koliko si veliku i krupnu stvar učinio. Zatim treći uslov da ostaviš taj grije, da ga ostaviš. I četvrti, znači imaš uslov da doneseš čvrstu odluku da se nikada nećeš vratiti učinjenom grijehu. Znači da u tom trenutku doneseš takvu odluku. I peti, znači uslov jeste da tu teubu kada činiš, da je učiniš u trenucima kada se teuba znači prihvata, kada se prima kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A to su trenuci znači prije nego što dođu smrtne muke. Prije nego što dođe duša da izađe iz tijela, tada teuba se ne prima. I s druge strane, prije nego što sunce izađe, izađe sa zapada. To je što se tiče teube. Zatim, o drugo svojstvo koje Allah subhanahu wa spominju na navedenom ajetu, znači opisuje da takve voli kategoriju, jesu oni koji su el mutatahirin. Ko su oni? To su, draga braća, oni koji se mnogo čiste. I ovaj teharet ovdje ima značenje koji se čiste, znači od prljavštine i nereda u fizičkom i duhovnom, duhovnom pogledu. Kako u fizičkom? Pa svima nam je znači, poznato jasno da je to čišćenje znači, tijela i odjeće raznih vidova prljavštine dok duhovno ovo čišćenje ima značenje čišćenje duše od prohtjeva svake vrste nereda, što obuhvata nevjerstvo, licemjerstvo i griješenje. Od toga da se očistiš. Od to treba čovjek da radi. Posebno znači sada, e, prije nego što nastupi mjesec Ramazan i posebno u toku mjeseca, mjeseca Ramazana. I vidimo, dragi brate i cijena sestre, da ovaj navedeni ajet, e, dokazuje da Allah subhanahu wa ta'ala voli ove dvije navedene skupine, dvije navedene kategorije svojih robova, a to su oni koji se mnogo znači kaju i koji se mnogo čiste, koji se mnogo čiste. Zatim Allah Đerašanuhu kaže u suri Al-Imran u 31. ajetu قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Allah Đelešanu kaže reci ako Allaha volite mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprosti. A Allah prašta i samilostanje Allahu Pogledajte, znači, ovaj ajet koji Allah e, subhanahu wa ta'ala znači je naveo, odnosno govor, e, riječ je Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu, imaju značenje, dragi brate, da treba čovjek da gleda šta tvrdi, šta iskazuje i šta potvrđuje. Znači ovaj din i ova vjera nije samo puko izgovaranje i puko potvrđivanje. Treba da znaš, da si svjestan šta izgovaraš, šta potvrđuješ i da li tvoja dijela prate ono što ti potvrđuješ, ono što ti izgovaraš. Da li si svjestan šta si kazao u tom trenutku? Jer ovaj časni ajet donosi sud o svakom onom, dragi brate i cijena sestro, koji tvrdi da voli Allah i da voli poslanika, a nije na putu poslanika Allahu alihi wasalam. Ovaj ajet potvrđuje da je njegova tvrdnja netačna, da je njegova tvrdnja lažna, sve dok ne bude slijedio ono sa čim je došao poslanik sallahu alihi, veseleme riječu i djelom. Znači i riječima i djelima. Sve dok ne bude čovjek znači slijedio e, poslanika sallahu alihi veseleme svojim izgovaranjem, svojim riječima i djelima, on može tvrditi šta god želi, šta god hoće, međutim njegova tvrdnja je netačna, njegova tvrdnja je neispravna, ne može se prihvatiti. Poslanik sallahu alihi veseleme u hadisu koji bilježi Buharija i muslima dajše radi kazao men amile amelen lesa alihi emruna arad. ko bude uradio bilo kakvo djelo a ono ne bude u skladu sa našom stvari sa islamom, sa propisima sa kojima je došao poslanik sallahu alihi veseleme ono se odbacuje bilo što da tvrdiš, bilo što da radiš, što je u suprotnosti Kur'ana i sunneta, na čemu nije bio poslanik sallallahu alihi vseleme, to se odbacuje. Da kažeš volim Allaha, volim poslanika, a tvoja praksa, tvoja, tvoji postupci, tvoja djela nisu u skladu poslanika sallallahu alihi vseleme, tvoja tvrdnja se odbacuje. Zato ovaj aje treba da bude na umu svakom onome ko zaista želi da kaže, zaista ja slijedim i volim i Allaha i poslanika sallallahu alihi vseleme, zaista to što kaže treba da poprati, da potvrdi njegova djela. Jer Allah Đelešanu kaže Kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'uni Reci, ako Allaha Đelešanuhu volite, znači to što govorite da ga volite, onda mene slijedite. Slijedite poslanika sallahu alijih veselem, pa će vas Allah voljeti. Pa će vas Allah Đelešanuhu zavoljeti. Što znači, vi ćete dobiti koji tvrdite i više od toga što ste tražili svojom ljubavlju. Dobit ćete Allahovu ljubav prema vama, a ona je veća od vaše. Veća je ljubav, znači Allah prema nego vaša ljubav prema, prema Allahu. Zato su neki kazali, e, nije stvar u tome da tiš. Misli, znači ovdje se misli da voliš Allaha, jer ti je to obaveza, fard naređeno da Allah te bareke da voliš Allaha Đelešanu. Zato kažu, nije stvar tome da ti voliš, nego je stvar u tome da budeš voljen od strane Allah. Da Allah zavoli. To je znači, e, to je znači nama glavna stvar. Da nas Allah te bareke zavoli. Jer Allah Đelešanu ovdje to e, obećava onome koji kaže da voli Allah, zatim slijedi poslanika sallallahu alihi vseleme, takvog će Allah subhanahu wa ta'ala zavoljeti. Jer, dragi brati i cijena sestro, riječ ka, da izgovoriš, da kažeš, volim Allaha, volim poslanika je lahka. Lahka za izgovoriti. I svi je znači spominjemo. Koliko znači ljudi koji tvrde da su, e, da su pravi muslimani izgovaraju te riječi. Međutim, koliko njih zaista njihova djela potvrđuju to što izgovaraju. To je lako kazati, ali nije pojenta u tome. Pojenta je, dragi brate i cijena sestro, te zavoli onaj koji je iznad debesa, iznad arša. Jer kada te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, tada te zavole i meleci. Allahu akbar. Nakon toga te Allah Đelešanu podari uspjeh na Dunjaluku. Podari ti znači taufik u tvojim dijelima. U svemu znači u svim tvojim poslovima koje činiš. Allah subhanahu wa ta'ala podari taufik. Koga Allah Đelešanu zavoli. On postaje njegov znači e, od njegovi iskreni pravih robova Evolija, onaj pravi, istinski, pravi, znači u Allaha subhanahu wa ta'ala. Takve Allah voli. Pogledajte hadis od Ebu Hurire od Jelanhu, gdje je poslanik sallahu alijih je kazao, hadis isto tako bilježi Buharija i Muslim. Pa kaže poslanik, kada Allah zavoli nekog čovjeka, pozove Džibrila, najodabranijeg meleka, pozove Džibrila pa mu kaže, Allah voli tog i tog, pa ga i ti zavoli. Naredi Džibrilu da ga zavoli. Allahu ekber. Zatim kaže, ga Džibril zavoli, a nakon toga Džibril razglasi među stanovnicima nebesa, ostalim melecima. Allah voli toga i toga, pa ga i vi zavolite. Allahu Akbar. Kaže, potom ga zavole i stanovnici nebesa, a zatim Ola Đelešanu podari taj uspjeh na zemlji. Neki to komentarišu da mu ostane znači lijep, e, da ostane znači u lijepoj uspomeni, dok je živ da ga po lijepom spominju, da vide znači samo dobro od njega, znači svaki hajr u njegovim postupcima, a isto tako nakon smrti, nakon smrti da ga ljudi spominju, da ga spominju znači po dobru. Ovaj ajet koji smo kazali, draga braćo i cijene sestre, neki naziva ajet ispita, a isto tako ajet ljubavi. Kako ajet ispita? Ajet ispita tako što je ajet zaista ispit. Svakom onome koji tvrdi da voli Allaha Đelešanu i poslanika, da pogleda zaista šta on radi, koliko se odazvao i Allahu i poslaniku sallallahu i vseleme. Šta on radi da zasluži Allahu te barek ljubav? Kakva su njegova djela? Kakvi su njegovi postupci? Šta čini? Čim je uposlen? Pa kada razmisliš i promisliš o halu, zaista ćeš sam sebi dati ocjenu da li si od oni koji su spomenuti, koji su spomenuti u navedenom, u navedenom ajetu. Zatim ovaj ajet, zatim pogledajte ovaj ajet, je odgovor svakom onome koji misli da je vjera samo puko izgovaranje, puko znači svjedočenje, potvrđivanje ili smatranje sebe da si dobar, znači ja sam Usiman alhamdla, ja sam najbolji, ja sam, znači da ti sam se potvrđuješ riječima, bez dijela, bez toga da imaš nešto što praktikuje vjeru, što prakticira znači propise vjere, nemaš ti osobina, a tvrdiš za sebe da si ti taj, znači zaista pravi vjernik. Znači ovaj ajet isto tako odgovor svakom takvom koji smatra da može biti vjernik samo riječima, samo izgovorom, samo potvrđivanjem, znači pukim izgovaranjem ja sam dobar, ja sam najbolji. Isto tako je odgovor svima onima koji su izdvojili e, djela znači iz svatanja i pojmanja imana. Ovo je odgovor svakom onome koji smatra da iman može biti samo riječ, potvrda ili u srcu ili na jeziku bez potvrđivanje potvrđivanja ostalim dijelovima znači tijela bez namaza, bez posta, bez znači ostali stvari koje Allah te bareke vetala te e, bareke vetala naredio. Znači onima koji smatraju da djela nisu sastavni dio imana. Odgovor je znači ovaj ajet i njima. Zatim isto tako je odgovor svim zalutalim frakcijama poput keramita, džehmija, ekstremni murđija, šarija i svim drugim zalutalim sektama. Svima onima koji smatraju znači da mogu govoriti jedno svojim jezicima što suprotno znači e, se ogleda u njihovim postupcima njihovim dijelima. Znači, ne može se jedno kazati, a drugo raditi, nego moraju to što ti potvrđuješ, što izgovaraš, mora da dođe ono što potvrđuje od dijela, da to što ti izgovaraš, da je zaista, znači, istina. Jer kada pogledamo, dragi brate i cijena sestro, da sami islam nije puka riječ koja se izgovori, već je vjera koja se živi, po kojoj se radi, za koju, znači, daješ život, i živiš znači do kraja, do zadnjih trenutaka tvog izdisaja. Jer da je to samo puka riječ koja se može izgovoriti, to bi lako izgovorio ko? Izgovorio bi Ebu Talib, izgovorio bi Ebu Leheb, Ebu Džehli i slični njima. Međutim nije, to Islam od nas ne traži, Allah ne traži samo da izgovorimo, nego da izgovorimo, da potvrdimo i da radimo po onome što smo, što smo izgovorili.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 U ajetu on kaže, o vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, znači postane murted, pa Allah će sigurno mjesto takvi dovesti ljude koje on voli i koji njega vole. Pogledajte, molim vas, obrate pažnju na ove dvije stvari. Znači, koje on voli i koji njega vole prema vjernicima ponizne. Ovo treba biti lekcija svima nama, prema vjernicima, povornicima, svakom onom iskrenom vjerniku, pravom vjerniku, onom koji se trudi, ima znači loših stvari ko se, ali vjernik u suštini ostao na pravom putu, prema takvima ponizne, a prema nevjernicima ponosite i silne. Tu se sila pokazuje. Tu se pokazuje to što ti pokazuješ prema bratu vjerniku, što si pomiješao znači stvari, nego budi prema vjernicama ponizan kako te lađe Lešana ove osobine koje spominje da su to takvi koji spram vjernicima ponizna, prema nevjernicima on su silni, pa zadnji kaže Allah on će se na lahom putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. Neće se bojati, znači, bilo koga ko prigovara, bilo ko koji kritikuje. I kaže Allah to je Allahov dar koji on daje kome hoće, a Allah subhanahu wa ta'ala je sveobuhvatni znalac i on subhanahu wa ta'ala zna sve. Pogledajte šta je kazao šeh Salih, znači Ibn Feuzan el Feuzan, Allah ga sačuvao, znači u komentaru ovog ajeta, odnosno u njegovom komentaru uh, Akidetul Vasitije, pa kaže u ovom ajetu uzvišeni obavještava o svojoj velikoj moći da svaki onaj koji otpadne od vjere ili glavu okrene ili ostupi od zalaganja za vjeru i podpomaganja vjere ne radi na uspostavi vjere i njenih propisa da će takvo zamijeniti sa boljim od njega. Allahu Ekber. Pogledajte, nikoga od nas nije izostavio. Ponovit ću, u ovom ajetu uzvišen obavještava o svojoj velikoj moći da svaki onaj koji otpadne od vjere ili glavu okrene ili ostupi od zalaganja za vjeru i potpomaganja vjere ne radi na uspostavi vjere i njenih propisa da će takvo zamijeniti sa boljim od njega. Zatim kaže, to je narod koji je opisan veličanstvenim osobinama. Jedna od najvećih osobina je svakako ta da takve Allah dželevala voli i da oni Allaha voli. Zatim kaže, ovdje se prvenstveno misli na Ebu Bekra, radi Allahu anhu, i njegovu vojsku od ashaba i tabiina, radi Allahu anhum, koji se borili protiv otpadnika, zatim na svakog onoga koji je došao nakon njih i borio se protiv otpadnika i svakog onoga koji će doći i boriti se protiv otpadnika do sudnjeg dana. Allahu ekber. Pogledajte znači te osobine koje Allah Đelšanu naveo ovdje u kuranskom ajetu i na kraju Allah subhanahu wa ta'ala kaže da takve voli i ne samo da on takve voli, nego takvi Allaha voli. To su iskreni pravi vjernici. Koliko smo, znači, mi, draga braćo i cijene sestre, u ovim osobinama? Koliko ove osobine imamo, znači, kod nas? Ko od nas, znači, ovdje ima osobinu da je ponizan prema vjernicima? Da je grub, da je silan prema nevjernicima? Zatim, koji se bori na Allahom te barek putu i ne boji se prijekora ničijeg. Ko takve osobine ima? Oni koji Allaha vole i koji Allah te bareke vetara voli. Zatim Allah Đelešanu kaže u sljedećem majetu u suri e, Safu, četvrtom majetu Inna Allahe yuhibbu allazine juqatilune fi sabilihi saffan ka ennehum bunjanum mersus. Također, osobine koje Allah voli i one koje Allah te bareke vetala voli, znači spomenute su u ovom kuranskom majetu. A s druge strane je potvrda da Allah subhanahu wa ta'ala posjedi osobinu, znači ljubavi. U ovom ajetu Allah nas obavještava da voli one koji čvrsto se bore na njegovom putu. I imecima i životima. Ne uzmičući pred neprijateljem. Bore se na Allahovom putu protiv onih koji ne vjeruju Allaha te barek vetala. Da bi Allahova riječ bila dominirajuća. To je cilj. To je glavna stvar. A da njegova vjera, znači din, bude nadređena nad ostalim, nad ostalim vjerama. I zaista su ovo ajeti, draga braćo i cijene sestre, koji dokazuju i kojima utvrđujemo i potvrđujemo savršeno svojstvo, znači Allahove Tebare Kevetala ljubavi, kojim se on Subhanahu Wa opisao. Zatim, znači, o, <clears throat> ovim ajetima isto tako se potvrđuju, e, potvrđuje, znači, od strane vjernika, da oni voli Allaha te bareke kao što Allah subhanahu wa voli svoje iskrene vjernike. Znači svaki iskren vjernik Onaj koji vjeruje Allaha te barek i poslanika Muhammeda alaih salatu wasalam takav voli Allaha. S druge strane, ajeti dokazuju i potvrđuju da Allah subhanahu wa ta'ala voli sve one koji su okićeni ovim velikim plemenitim osobinama. Također, ovi ajeti su odgovor svima onima koji su negirali. Zato smo kazali, brate, pažnju da on, znači da oni voli Allah i da Allah voli njih. Znači odgovor svima onima koji su negirali da Allah bude voljen i da on sam nekoga voli. Znači, juhib vajuhab. Pogledajte, znači, oni su negirali da Allah nekoga voli, a isto tako su negirali mogućnost da on te barek vatala bude voljen, poput Žehmija, Mu'tezila, Šarija i sličnih koji slijede znači na tome. Oni su znači pogrešno shvatili i razumjeli ove kuranske ajete. Protumačili su na, na svojstven način. Neki su negirali u potpunosti, znači kako smo pokazali na početku da smo govorili o pravilima vezanim za Allaha te barek vatala svojstva. Međutim, ove tvrdnje su netačne, neispravne, nikako znači ne mogu se uzeti niti raditi po njima, jer Allah subhanahu wa ta'ala se opisao sa svojstvom, znači svojstvom ljubavi, onako, znači svojstvom ljubavi koje je istina i kako doliko je njegove tebareke vetala veličanstvenosti, poput svih ostalih osobina koje smo mi spominjali, koje ne mogu biti ni u kom slučaju slične, osobine, slične osobinama stvorenja. Zato ovo treba da upamtimo. Znači ovo svojstvo Allahove te bare vetala ljubavi je svojstvo koje je istina. Onako kako to dolikuje Allahu te bareke i njegove veličanstvenosti i nikako nije slično svojstvima, svojstvima stvorenja. Ali je on te bare vetala se opisao tim svojstvom, mi ga potvrđujemo onako kako on te bare vetala potvrdio, ne ulazeći u kakvoću i ne govoreći o kakvoći te osobine. Molim Allah subhanahu wa gospodara plemenitog Arša, da nas učini od onih koji Allah te bareke vetala vole i koji on subhanahu wa ta'ala voli da oprosti nama našim roditeljima i svim muslimanima, da uputi naše zalutale, da naše safu ujedini na istini, da nam olakša ovaj mjesec Ramazana, da ga učini mjesecom beričeta, mjesecom ibadeta, mjesecom u kojem ćemo steći njegovu tebare ta'ala ljubav, također ga molim da učini ovaj mjesec i svaku noć e, u tom mjesecu, da nas učini od one koje će osloboditi džahenemske vatre, koje će uvesti prostranstva, E, da budemo sa poslanicima, sa svim iskrenim, sa šehidima i svim onim koji ih slijede u dobročinstvu i dobroti. Subhanak Allahum hamdik, ašhedu an la ilaha je tubu lijek, vađe zakumula hajr, što se saburali i što se odazvali da sašate ovo predavanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.